Pane Ježišu, ďakujeme Ti za tú milosť, Pane, že tento čas sa môžeme schádzať pre Tebou, za to, že Ty dávaš e, slobodu aj v tejto spoločnosti, za to, že dávaš slobodu do církvy, za to, že sa môžeme, Pane, navzájom povzbudzovať a napomínať v plnosti Tvojho Svetého Ducha. A ďakujeme Ti za to, že Ty si prítomný, Pane, a že aj tento čas sa môžeme radovať v Tebe, Ježiš. Pane, ďakujeme Ti za to všetko, za ten čas chvál, za ten čas modlitiev, za ten čas, ktorý môžeme e, sa k Tebe utiekať a vyznávať, Pane, Tvoje meno. Ďakujeme Ti za každého človeka, aj tí, ktorí tu nie sú, Pane, a žehnáme im. Žehnáme im, Bože, príď svojou mocou. Ty príď svojou mocou. Tam, kde títo ľudia sú, Pane, tam, kde kdokoľvek, aj dneska, keď nemohol prísť, Pane, požehnaj, uzdrav, čo je chore, uzdrav a pozdvihni, mene Ježíš. Mene Ježíš. Pane, daj nám aj teraz uh, uši ochotné počúvať, Pane, a načúvať, čo svo, Tvoj Svetý Duch hovorí aj toto nové ráno Božej cirkvi, mene Ježiš. Amen. Amen. Pamätáte si, keď sme hovorili o priateľskom učeníctve? A keď dneska Cyril spomenul tú myšlienku a je to, bolo to vlastne v závere toho, keď som vtedy uh, keď, mi, keď, keď to slovo, ktoré mi pán dal na srdce, som hovoril, bolo o tom, že ak sme naozaj Boží, tak ťaháme ľudí k pánovi Ježišovi v konečnom dosledku. A to je cieľ. Cieľ je nie naviazať ľudí na seba. To znamená, aj priateľské učeníctvo je síce založené na tom, že ty získaš ľudí, ktorí, ktorí sú na teba naviazaní. Ale Pavol to hovorí, nasledujte mňa, ako ja nasledujem Krista, alebo nasledujte svojich vodcov, ako oni nasledujú svojho Krista, ako nasledujú Krista. To znamená, ty vidíš za tým človekom Ježiša. Ak za tým človekom nevidíš Ježiša, tak ho nenasleduj. Alebo v tom nenasleduj, v čom nevidíš za ním, za ním Ježiša, lebo nikto nie je ako Ježiš. Cestu, preto musíme vidieť za každým človekom Ježiša. A toto je priateľské učenictvo preto ten prorok, ktorý, alebo prorok, alebo ten, ktorý vedie a viaže ľudí len na seba, tak v skutočnosti uh, má, sú tam dve nebezpečenstva. Jedno nebezpečenstvo je, že uh, ľudia, ktorých naviažete čisto na seba, sa budú učiť len od vás potom. To znamená, nikdy nebudú spieť ku Kristovi a ku Božej dokonalosti, čo je Božím cieľom a budú stále zdieľať a minimálne, dostanú sa vždy len potiaľ, pokiaľ ste sa dostali vy, to znamená všetky vaše nedokonalosti, a to máme každý, to je jedno, kto, to naozaj, to, to nepoznám človeka, ktorý, a to sú väčšinou také smiešné situácie, také <laughs> hyperduchovné, keď niekto o sebe prehlasuje, že už dosiahol dokonalosť Kristovu, <laughs> je to skôr na usmiatie, ale nikto to nedokáže dosiahnuť, to znamená, toto je to jedno nebezpečenstvo a to druhé nebezpečenstvo, ktoré je a ktoré, ktoré vyplynulo z toho, čo sme sa vtedy rozprávali o tom priateľskom učeníctve, a to druhé je, že keď na seba naviažete, a, to je u každého kapacita iná prirodzene, ale biblické je zhruba okolo 8 až 12. Keď viac ľudí na seba naviažete, tak nedokážete tieto vzťahy obhospodarovať v tom, ako vás Boh stvoril a v tom, aký ste. Možno sú nejakí hyper naozaj obdarení ľudia, ktorí dokážu viac vzťahov, e, viac tých e, sociálnych väzieb udržiavať, ale, ale tých, tých e, sociálnych väzieb, ktoré dokážeš ako tak udržať, je okolo 12. A ešte keď si zoberiete a keď, sa, keď si pozriete na pána Ježiša, tak vieme o tom, že mal troch, ktorí bol, boli najbližší to znamená, ešte on nám ukázal ten princíp, on nám ho naschal tak ukázal. Lebo vieme, že Pán Ježiš je dokonalý. On keby chcel a on vie mať s nami vzťah so všetkými. Takže toto je také povzbudenie a, a, e, aj v tejto veci. A keď to Cyril hovoril, tak ma to tak preniklo aj tieto, toto slovo ešte, aby som nadviazal. A to, o čom dnes práve chcem hovoriť, je, je uh, chcem nadviazať zase a chcem hovoriť o tom, akú obrovskú hodnotu akú obrovskú hodnotu pre teba i pre mňa má spoločenstvo. Akú obrovskú hodnotu má spoločenstvo. Viete, že v, vo vedách, medzi tými vedami, ktoré sa zaoberajú, e, zaoberajú práve nami a, a, a tým, tým zdravým, e, zdravým nielen nás ako osob, ale aj celej spoločnosti, idú do popredia v podstate v dnešnej dobe dve oblasti. Jedna, jedna oblasť sa zaoberá e, tým našim duševnom, to znamená psychológia, a, a druhá je sociológia, ktorá sa práve zaoberá tou, tými vzťahmi, ktoré sú medzi ľuďmi. Lebo každý si to začína stále viac uvedomovať a spoločnosť práve v týchto oblastiach najviac začína trpieť. Pretože celý úpadok množstie množstva oblastí, e, ktoré sú spoločnosti, vôbec nevyplývajú z toho, že tu tam sa niečo nedarí, alebo sa tam nejaké čerp, vyčerpali zdroje. To vôbec nie je o tom. Všetko je to o tom, že, že e, o, o morálnej úrovni spoločnosti a tá vychádza práve z toho, ako dokážu ľudia vzájomne spolu vychádzať, čo, na čo využívajú svoje obdarenia. Viete, ak celá spoločnosť, celé svoje obdarenia všetkých ľudí využije len na to, aby, aby aby od ľudí ťahala peniaze na reklamu, na, na, na manipuláciu ľudí k tomu, aby, aby obrátili svoje vrecká, tak, eh, tak prirodzene to niekde zastane. Lebo tie vrecká nie sú bezodné. A jednoducho týchto oblastí, ktoré sú tak, tak je strašne veľa. A Boh mi ukázal jeden obraz. A viem, že Bože slovo možno niekto povie, že nás učí, že nemáme chodiť podľa videnia alebo podľa zjavenia, ale vierou my, uči, my chodíme vierou. A napriek tomu nás Boh niekedy tak ako keby e, postrkne. A tak sa nás dotkne a dá nám pred oči prirodzené obrazy. Nevidel som žiadne také zjavenia ako v e, zjaveniach Jána, <laughs> alebo nevidel som nejaké špeciálne zjavenia toho, ako bude vyzerať s Európskou úniou, nič takého. Ale Boh mi ukázal pred oči Eh, úplne prirodzený obraz toho, kde ja najčastejšie chodím a kde naj, najčastejšie a relaxujem a oddychujem. Prirodzený obraz lesa. A ja keď som ten les videl pred očami, tak ukázal mi niekoľko, niekoľko obrazov z tohto lesa, ktoré, ktoré mi poukázali na to, že toto sú veci, ktoré sú priamo uh, eh, aplikovateľné do tvojho a môjho života. A videl som najprv jeden strom, ktorý, som, ktorý bol úplne sám. A bol, bol na lúke a bol strašne e, košatý a dokonca bol ešte krivý, lebo bol v takých vyšších polohách a z jednej strany bol ošlahaný vetrom a bol takým dokrývam, a bol hrozne košatý. A, a vtedy ma preniklo a vtedy som si uvedomil, že tak ako on bol vystavený tým, komu, tým poveternostným podmienkám, tomu všetkému tam osamote. samote, tak som si množstvo vecí uvedomil, že čo všetko to spôsobilo v ňom. Bol hrčatý, bol strašne hrčatý, mal kopaš, kopu všetkých výrastkov, hrč, konári mal až pospodok a e, vedel som, že to drevo z neho bude asi aj na nič, a ja som, ja keď som tento strom videl, vtedy ma to tak hlboko preniklo. Ja som sa množstvo o tomto učil, v lesníctve a tak ďalej, ale, ale vtedy ma táto myšlienka prenikla. On bol úplne sám. On bol úplne sám bol krivý. Bol krivý, <laughs> pretože z jednej strany boli prevládajúce vetry a jednoducho ho to všetko stáčalo do jednej strany a, a, a tie vetry ho ošlahávali a, a, a dovie, čo všetko bral za sebou ten vietor. V zime, v zime je to sneh, ktorý lad, ladové kusy ladu, ktoré, ktoré zdvíha. A to všetko ho ošlahávalo a bol takýmto spôsobom bol takýmto spôsobom deformovaný. Nemal takú formu, ako možno každý, keď sa pozrieme na nejaký strom, ako si vieme predstaviť, že takto by mohol strom vyzerať. Bol hlboko síce zakorenený, musel byť, pretože by ho vyvrátilo, by ho zobralo. Ale cez to všetko bol prakticky nepoužiteľný. A potom som videl les, ktorý bol, bol, bol veľmi rozmanitý. A nebol to les, ktorý by bol <laughs> nejaký špeciálny, ale mal, mal v sebe všetko. Na okraji mal svoj okraj. Na tom okraji boli rôzne kry. Videl som les, ktorý, ktorý mal, uh, bo, ktorý, pri v ktorom boli pritisnuté k sebe stromy, ktoré sa vzájomne dotýkali korunami. Mohli sa vzájomne dotýkať, mohli, mohli mať to spoločenstvo o ktorom dnes chceme hovoriť. A videl som to, že, uh, videl som to, že tento les rástol rovno, bol rovný, stromy v, ne, v ňom boli rovné, tie na okraji mali svoje a znášali množstvo tých útrap, aj, ale tam boli aj tie kria nižšie dreviny. A toto všetko som videl pred sebou a vtedy som si uvedomil, že tie stromy v tomto lese boli aj použiteľné. To drevo z nich bolo použiteľné a oni samé, samé sa vzájomne mohli podporovať raz. Ale videl som aj taký les, a to, som, to bol jeden z obrazov, ktorý mi Boh ukázal a ktorý, som, ktorý mi presne ukázal z určitej situácie. A to bola situácia, kedy, kedy strašne veľa pršalo raz hrozne veľa pršalo, ale toľko pršalo, že neviem, to boli obrovské zrážky, tedy boli aj povodne, neviem, ktorý rok to bolo. A ja som bol sa prejsť a, a vtedy som videl jednu zvláštnu situáciu. Vtedy som videl, ako jeden strom, ten dážď, ktorý prichádzal, nezvládol. A tento strom bol v rámci lesa a tento strom ako, ako padol, tak ten jeho pád, ten jeho jeden pád uh, spôsobil, a to som, mám to aj nafotené, to som ešte nevidel, taký, taký ukaz, že normálne on ako padol, tak padol na ďalší strom a približím vám to, keď si videli niekedy, keď si takto postaví domino za sebou, tak jednoducho padol on a ten strom, ktorý bol presne v tom smere, kadiaľ padol, tak ten padol tiež a ten za ním tiež padol a človek by možno očakával, že to takto nejako do trojuholníka pôjde, ale to išlo úplne rovno až po úplný okraj toho lesa. A to bolo normálne, bolo to možno aj 400 metrov. 400 metrov bol takto za sebou jeden za druhým len stromy popadané. A to bol ďalší obraz toho, že aké dôležité je, keď, eh, keď, eh, keď sme v tom spoločenstve, keď sme vzájomne naviazaní, aké dôležité je eh, pevne stáť a, a jednoducho nedovoliť tomu, aby sme, aby sme my padli, aby sme nespôsobili to, že, že možno tí, ktorí sú okolo nás, ktorí, sa, ktorí sú vzájomne naviazaní, aby padli tiež. A je to tiež jeden z obrazov a sa ho potom do, možno dotkneme, ale to je zase také trošku nebezpečenstvo niekedy toho, toho, tých hlbokých vzťahov alebo prílišných vzťahov nejakých. to, čo poskytuje spoločenstvo, to, čo poskytuje ten les, bolo ochrana, výchova, lebo keď máte okolo seba ľudí, tak vám poskytujú výchovu a za chvíľku sa toho dotkneme. Ja, ja, ja, ja poviem to v tých, tých iných slovách, tých slovách, ktoré, sa, ktoré sú aplikovateľné pre, pre tú našu situáciu, pre náš život, pre to naše, pre to naše spoločenstvo. A symbiózu. Uh, spolužitie. Súžitie, ktoré, by, ktoré, ktoré vzájomné, vzájomne e, si pomáha, ktoré prináša vzájomné výhody. To znamená ochranu, výchovu a symbiózu. V Efežánom 4.1 je napísané Prosím vás teda ja, väzeň v pánovi a ďalej že, ste chobil, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní s celou pokorou a krotkosťou a so zhovývavosťou znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť, zaujal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem? Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Na zdokonalovanie svetých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej. Aby sme už viacej neboli nedospelými. Vlnami, zmietaní vlnami sem a tam, nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do blúdu. Ale aby sme hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo je príslušne dovedna pojené a spoluviazané každým pojivom, podávania výživy podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrastila si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Ochrana. Keď ty si začlenený v spoločenstve, táto, toto spoločenstvo ťa v skutočnosti chráni. A mnohokrát si to nedokážeme ani uh, plne uvedomiť, akú obrovskú ochranu ti spoločenstvo poskytuje. Viete, veľakrát uh, to sú tie indikátory, že ty e, toho, že si správne začlenený spoločenstva, že keď vidia, že si smutný alebo že máš nejaké problémy, niekto za tebou príde a povie, počuj, čo sa s tebou deje. Chcem ti pomôcť. Nechcem si vypočuť tvoje problémy na to, aby som ti spôsobil ešte väčšie, ale chcem sa treba za teba modliť. Chcem ťa povzbudiť. A nechcem ťa potopiť, ja ti chcem pomôcť. A toto, e, toto je láska Ježišova. Lebo Ježiš prichádza s tým, že on podáva pomocnú ruku. Ježiš nie je ten, ktorý prichádza a teraz hádže na všetky strany kladivá, rozhadzuje sa nejakým bičom a, a metie, metie nejaké klinca ako nejaké míny. Jednoducho to nie je jeho štýl. Ježiš prichádza, aby to, čo je, e, to, čo je chore, aby bolo uzdravené. Ježiš prichádza s tým, aby to, čo mu Boh zveril, jeho, jeho otec, uvedomte si, že jemu otec všetko zveril. On má to teba a mňa zvereného, on nás má zverených. A keď si čítate Zachariáša, je tam napísané fantastická vec 2.8, že sme ako zrenica Božieho oka. Je to o Izraeli, ale je to ako my sme Boží Izrael. My sme Božou zrenicou. Vedomí si si, že si Božou zrenicou. Čo všetko, na čo všetko slúži Božia zrenica? cez Božiu zrenicu prichádza svetlo. Cez Božiu zrenicu Boh vidí. Cez Božiu zrenicu, uh, aká je priepustná, toľko, toľko, toľko jednoducho prichádza, prichádza uh, informácií dovnútra. Tí, ktorí roz, rozumiete optike, tak viete, že čím je, čím je pupila vstupná vyš, väčšia, tým viacej informácií dokáže uh, vstupovať dnuka. Toto všetko je Božia zrenica. To, to je Božia zrenica. Ty si Božou zrenicou a keď sa Božej zrenice niekto dotkne, <laughs> tak minimálne musí Pán Boh žmurknúť. A nechci vedieť, čo to je, keď Pán Boh musí žmurknúť. <laughs> to, ja to hovorím obrazne teraz všetko. Ale jednoducho, jednoducho Bohu na tebe obrovsky záleží. Ježíš ťa má zvereného. A čo Ježíš chce? Aby nič z toho, čo mu otec dal, nestratil. A preto všetky učenia o tom, ako sa Boh chce niekomu pomstiť, ako Pán Boh chce niekoho len zlikvidovať, ako Pán Boh sa niekoho chce zbaviť, to je nezmysel. To sú všetko učenia, ktoré, vám, ktoré vnúkol diabol. To není z Boha. Jediné, čoho sa Pán Boh chce zbaviť, jediné, čo Pán Boh zatracuje, jediné, čo pred Bohom neobstojí, jediné, čo bude hodené do ohnivého jazera, je hriech. Diabol a tí, ktorí sa nechceli vzdať hriechu, teda jeho služobníci. To znamená, s hriechom do pekla ide len ten, kto nie je ochotný sa oddelovať od toho, čo, Bohu, čo s Bohom nie je zlučiteľné, a to je hriech. Boh túži potom, aby ty a ja sme boli zachránení aby tí ľudia, ktorí sú ti aj tebe zverení, ktorých máš ty vo svojich väzbách sve, e, vzťahových, aby si ich zachránil, aby ich boli Bohom zachránení cez teba. Boh potom túži, On to chce. A každé iné učenie nie je z pravdy. My všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Prvý list Korintianom 12.13. Všetci sme včlenení do Božieho tela. Všetci sme včlenení do Božieho spoločenstva. Ty a ja. A ten druhý moment, keď sme si teraz hovorili, hovorili sme si o tej ochrane, ten druhý moment je Božia výchova. Božia výchova. A tých podobenstiev a množstva e, výrokov Božích, ktoré sú o tom, ako Boh nás chce vychovávať. Boh nás túži vychovávať. Obrovsky nás túži vychovávať. A ešte, ešte sa naspäť napojím v tejto veci na to slovo, ktoré Cyril povedal na začiatku, že ak niekto viaže na seba ľudí, to nie je dobrý prorok, to je, to je falošný prorok jednak to nezvládne po určitej dobe, eh, alebo sa stane to, čo... A to sme už zažili, a to sú také situácie, že keď je niekto veľmi eh, silná osobnosť alebo tak a, a v podstate síce sa kvázi vedie ľudí k Bohu, ale naviaže ľudí viac na seba ako na Boha, to znamená hľadá svoju vlastnú slávu, nie Božiu, nie, nie je viac oslávený Boh, ale on, tak vtedy, keď sa stane, poviem príklad, že ho, ja neviem, ja to poviem teraz tak troška smiešne, na, prejde ho električka tak celé to spoločenstvo, ktoré je naviazané na neho a celá, celá tá, celá, všetky tie väzby, pretože boli choré, neboli správne, neboli správne smerované na Boha, tak sa rozpadnú. To znamená, toto, sa, toto, toto tým jedným momentom uh, sa, mo, sa zosype. A Boh hovorí o tom, že množstvo, všetko možné bude preosiaté, množstvo bude prečistené a tak ďalej. To je normálne. To patrí do života, to je normálne, <laughs> to je úplne prirodzené. To ja keď, ty keď chceš, aby si dosiahol dobrú úrodu na záhrade, no tak je normálne, že sa musíš zdať, keď si niekde vysial mrkvu, tak 40% mm, z toho musíš vytrhať, lebo tá ostatná musí mať miesto, musíš ju, jak sa to volá, kupírovať, pretrhať, alebo neviem, ako sa to volá, ako sa musí urobiť miesto. To je prirodzené, ale aj keď to bolí. Ale to je to, toto je Boží princíp. A, a, takže toto je, toto je, čo sa týka, čo sa ešte k tej výchove. Boh chce teba aj mňa vychovávať. A tých miest Biblii a toho, kde je napísané o tom, že nás chce vychovávať, je strašne veľa. Ale on sa vychovať do dospelosti. Keď si čítate s Židom, tam je napísané, že, že a zase vás musím krmiť mliekom, počiatkom Božích, e, Boží, Božieho nejako vedenia, vedomosti a poznania. Zase, keď už dávno ste mali byť učiteľmi, keď si, šestu, keď si čítate Židom, tak to je, v tom je výzva, že preto Boh takýmto spôsobom k tebe a ku mne hovorí, lebo On túži, aby ty si sa stal tým, ktorý pôjde ďalej a v dospelosti nebude stále len naviazaný ja, stále len potrebujem príjmať, ale my sa potrebujeme učiť tak, aby sme vedeli ďalej dávať. Aby ty a ja sme vedeli ďalej dávať. A v tom je aj princíp učeníctva. To znamená, keď idete na nejakú školu, a to je prirodzené, ideš na nejakú školu. Rodičia ťa posielajú na školu. A ty prídeš na tú školu a tvoja vízia je, no fajn, konečne som prišiel na školu a teraz učte ma a ja tu budem do konca svojho života. To je nezmysel. Ty ideš na školu na 4 roky, trebárs. Alebo keď ideš na vysokú školu, tak ideš na 5 alebo na 6 rokov, podľa toho, ako sa jedná. Ale tam ideš na určitú dobu. Koľko rokov chodili učeníci s Ježišom? Oni boli určitú dobu s Ježišom. Jasné, že chodili aj potom v ňom a s ním vo vzťahu, ale fyzicky s ním chodili nejaké roky. A je to proces, kedy on ich vyučoval a uviedol ich do vzťahu s otcom skrze seba. A my sa máme jemu podobať. A toto je, toto je niekedy, je to triviálna vec, ale, <laughs> ale je to vec, ktorú si potrebujeme hlboko uvedomiť a o ktorej potrebujeme hlboko rozmýšľať. Boh ťa dal do vzťahu a plného spojenia s inými ľuďmi. Biblia dokonca spoločenstvo prirovnáva k telu, a to teraz nejdem, lebo sme už viackrát o tom kázali úplne hlboko rozvádzať, ale len sa dotknem toho, že ak by sa akýkoľvek čas, akákoľvek časť toho tela rozhodla, že sa oddeli od toho tela, tak bude tomu telu chýbať. A je to normálne, že bude chýbať. Ak si ty povieš, že si ruka v tom tele a povieš si, ja som asi viac, lebo má až 5 prstov. <laughs> Nie každý má 5 prstov. <laughs> hlava nemá 5 prstov, ale zase hlava má oči. Zase má hl- mozog. <laughs> má uši. A dokonca Biblia hovorí o tom, že aj mnohé údy, ktoré majú nižšiu čest nejakú, tak ešte aj tie sú najpotrebnejšie. Ale jednoducho jednoducho každý ten úd má svoje miesto a každý ten úd je potrebný v tele Kristovom. A tom je sila spoločenstva. A v tom je sila tej symbiózy, eh, toho ďalšieho momentu, ktorý tam je, ale, ale, ale v tom ešte, ešte, ešte stále zostaňme pri tom. Boh dal, keď sme si čítali listu Efežanom e, zo 4. kapitoly, Boh dal jedných za prorokov, jedných za učiteľov, jedných za evangelistov, jedných za tých, ktorí nesú divotvornú moc a tak ďalej. Boh dal všetkých do církvy podľa toho, aké, po, aké určenie, aké funkcie on potrebuje, aby v tej církvi bežali a aby fungovali. Boh dáva. Veľakrát nedokážeme rozpoznať toto svoje obdarenie. A je dobre sa za to modliť, to nie preto, aby sme teraz nasledovali len, aby sa nám stali nejaké dary, alebo nejaké funkčné dary, tak? Funkčné dary, aby sa nám stali modlou. Ani to, to nie je dobre. To sa nám nemá stať modlou. Ale Boh to dáva. A ja som o tom presvedčený, že v akomkoľvek spoločenstve Pán Boh dáva tieto dary či dáva osobitne, aby, aby tento dar bol prejavený v nejakej situácii, alebo dáva ľudí, ktorí potom môžu byť, ak sú v tom verní, ak, sú, ak, ak sa dokážu, tak môžu byť aj ustanovení do, do uh, týchto služobenstiev ktoré, v, v rámci církvy, ktoré, ktoré, tieto funkčné služobenstva, ktoré sú. Takže toto všetko je, toto všetko je dobre a a sú daní na to, a to je, a to je tá fantastická vec, sú daní na to, aby zdokonalovali svetých ku dielu služby na budovanie tela Kristovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho v dokonalého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej. To znamená, aby sme všetci rástli do Kristovej dospelosti, Boh, to je Boží cieľ. Ty a ja máme rás do Kristovej dospelosti. Viete, uh, ten Boží cieľ, ktorý tu je, je na to, aby to telo bolo aj mocnejšie, aj silnejšie, aby bolo súdržnejšie. Viete, keď vy, keď vy, uh, keď, keď vy sa pozrieme na ten les, ale ten les je statický. Trotiž, tam je trošičku rozdiel oproti spoločenstvu ľudskému, pretože preto tu sú dané niektoré funkcie, ktoré sú ako keby také obežné. Lenže tie stromy v lese nebehajú. <laughs> Ale oni si vzájomne tie funkcie vyplňajú a, a žijú v tej symbióze v tý, s tými najbližšími, s tými, ktorí sa ich dotýkajú. A vzájomne si aj konkurujú. A tá konkurencia prináša práve to pozitívne, lebo pekne sa rastú, ale prinášajú aj, a prináša niekedy aj trošku tú uh, jednu vec ešte, a to je, to je zase uh, v spoločenstve, E, trošku taká, taká vec, ktorá to oslabuje a to práve aj, aj v súvislosti s tým, že, že ten les mohol padnúť takto je za sebou, je, že ak sa človek, ak človek žije v tom spoločenstve a žije v tých sociálnych väzbách, ako aj ten strom žije v tých väzbách, tak uh, uh, človek sa už naučí v tom žiť a niekedy je taký trošku ako keby až preštihlený a môže stratiť tú vlastnú stabilitu a silu. To znamená, že je iba naviazaný na všetkých okolo seba a ono je to na jednej strane dobré, ale na druhej strane nesmieme byť na to úplne odkázaní. To znamená, prináša to aj určitú slabosť. Stačí, keď vypadne potom jeden človek z vášho okolia a môže vám to priniesť nejakú slabosť do vášho života. A keď nie ste dostatočne pevne sami zakorenení v Božom slove, v Božích pravdách a v tom, čo nám boh, boh dáva, tak sa môže stať, že vám to prinesie aj slabosť. Ale ak ste pevne zakorenení, tak zostanete aj pevne stáť. Takže, uh, takže Boh nás učí k tomu, aby sme, aby sme e, boli, boli takýto pevní a ne, neoddelovali sa. Sme potrební v Božom, v Božom tele. To znamená, spoločenstvo, spoločenstvo jednak pre nás je obrovským požehnaním, ale my sme požehnaním pre spoločenstvo. Božie slovo nám hovorí, nič nerobte z, z ctižiadostivosti ani pre márnu slavu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyššího od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Filipánom 2.4. Pán Ježiš sa ponížil a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. To znamená, toto je veľmi dôležitý moment. Ty a ja, keď chceme byť užitoční v spoločenstve, potrebujeme sa aj pokoriť. Ty a ja sa potrebujeme pokoriť Pre nás prakticky, čo to znamená? Ty a ja sme vsadení do tohto zboru. Sme vsadení do spoločenstva kresťanov. A nie len do tohto zboru, si vsadený na svoju skupinku. Si vo svojej skupinke alebo nejaký tým, v ktorom pracuješ. Do tohto si vsadený a je potrebné, aby v tomto týme si, byl, si bol aktívnou súčasťou. To znamená, nielen tam bol preto, aby tebe bolo slúžené, ale aby aj ty si slúžil iným. To znamená, tomto je tá obrovská hodnota. Symbióza neznamená, že len jeden slúži druhému, ale symbióza znamená, že, jeden, že si vzájomne slúžime. My si slúžime vzájomne. Viete, koľko služby... Po... Mnoho ľudí si myslí, že keď je v zbore pastor, že iba on je ten, cez koho pán Boh musí hovoriť ku všetkým, musí sa o všetkých starať a on musí všetko zabezpečiť, musí zabezpečiť to, aby bolo e, slovo kázané, musí zabezpečiť to, aby, aby boli všetky zborové aktivity správne naplánované, musí všetko urobiť. Viete, tento systém, tento systém e, je systém, ktorý ďaleko nevedie. Tento systém ďaleko nevedie. Ale, a, a zároveň si ľudia všetci myslia, že ten pastor je jedno perpetuum mobile, ktoré nepotrebuje žiadny oddych, nepotrebuje žiadne povzbudenie, nepotrebuje žiadne, e, žiadne prijatie, nepotrebuje žiadne vypočutie, trebárs. To je takisto nezmysel. Pretože slúžime si jeden druhému. Biblia, hovor, Biblia dokonca v tomto hovorí, pokladajte jedných druhých za vyšších a, a a toto je, toto je, nehľadajme len svoje záujmy. To znamená, on keď povie o nejakej potrebe, tak to neznamená, joj, to je nejaký slabý pastor, on potrebuje sa nemôže nič potrebovať. Veď on má Boha a ten mu dá úplne všetko, ale on je tiež v spoločenstve. To sa týka všetkých. Keď je niekto vedúci týmu, za to, že ja neviem, Vladko vedúci chválospevého týmu, tak to teraz neznamená, že on zhltol všetky noty úvodzok. <laughs> Jednoducho nie. On potrebuje takisto povzbudenie, potrebuje potešenie, potrebuje nejakú pomoc. To znamená, kde je vsadený, jednoducho v tom najúžšom spoločenstve potrebuje symbiózu. Človek to jednoducho potrebuje. A možno vo svete koluje také akože porekadlo je milovať a byť milovaný. To znamená, človek potrebuje jedno aj druhé lebo je vsadený ako sociálna bytosť. Ty nie si Robinson, že máš iba piatka. <laughs> a, a piatok ožívame, no ale to je pravda. Ale to je jednoducho, jednoducho máš spoločenstvo ľudí okolo seba. Skús sa okolo seba viac obzrieť. Či keď si na skupinke, skús sa obzrieť v týme, kde si. A nepýtaj sa len, a to je dobre, že sa pýtaš, aj ako môže byť mne pomožené. To je dobré, že sa pýtaš, lebo zase je množstvo ľudí takých, viete, ja vám poviem pravdu, eh, x krát v živote eh, som sa dostal do, úzkeho, do úzkých situácií práve kvôli tomu, že som si myslel, že všetko zvládnem. A že som si povedal, a ja nepotrebujem nikomu nič hovoriť ani o svojich slabostiach, alebo o tých bojoch, alebo o niečom. A pretože keď to poviem a čo teraz, aj, aj tak mi nepomôžu a, a, a, tak, a, tých, a tých výhovoriek, ktoré diabol vám dá, uh, ako je množstvo vecí, ktoré prirodzene iba ty s Bohom dokážeš zvládnuť. Je množstvo vecí, množstvo. Ale je veľa situácií, kedy to jednoducho človek už nedokáže a kedy minimálne nejakú podporu potrebuje, alebo aspoň, že vás niekto pozbudí, alebo že vám povie, alebo že vám oddelí, alebo vysvetlí, tak toto je správne, toto je nesprávne. Každý. Úplne každý. Bez ohľadu na to, či je biskup. <laughs> Viete, to je tiež ako úplne milné učenie, že biskup je úplne už... Uh, <laughs> a nejdem teraz do toho pliesť učenia z iných cirkví, ale jednoducho nie, to nie je takisto dokonalo Takisto potrebuje spoločenstvo, takisto potrebuje symbiózu, takisto potrebuje výhody aj, aj tie všetky oblasti, ktoré spoločenstvo prináša. s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. To je to znamená, Boh ti nedáva len nejaké intelektuálne vedomosti. Boh ti nedáva len to, aby si vedel, vedel veľa vecí a poznal ich, ale Boh chce, aby si ich premienial do svojho života. Aj, aj mne hovorí, aby som premienial tieto veci do svojho života. Nedokážeme dokonale všetko premeniť. Jednak tým, že máme určitú kapacitu. To je presne ten moment, kedy, kedy my si napríklad myslíme, že by sme mohli Eh, mohli sa starať alebo pomáhať tisíc ľuďom. Ty dokážeš možno pomáhať jednej, dvom rodinám alebo ľuďom nejakým, ale ty nedokážeš pomáhať eh, celému zvolenu. To sa nedá jednoducho. Boh ťa, boh ťa postavil do toho spoločenstva ako ten strom. On je stvorený pre symbiózu s tými ďalšími štyrmi, piatimi stromami alebo troma, ktoré má okolo seba. On nemôže mať nejakú významnú a účinnú symbiózu so stromom, ktorý je... A potom je to, to sú také smiešné situácie, kedy ja som sa, skrát som sa s tým stretol, ó, ja som sa stal členom zboru tam na Honolulu a tam je taký požehnaný pastor, ja tam ešte desiatky posielam a neviem čo a, a tak rastiem, vynikajúco rastiem, a ten človek, to, to, to už je, to, toto je už akože stav absolútnej zaslepenosti, ktorý, <laughs> ktorý ja nedokážem ani pochopiť, lebo, lebo pre mňa je to úplne nemysliteľné. Lebo Boh, keď ťa niekde vsádza do, spolo, vsádza do spoločenstva, tak ty, ty potrebuješ s tým človekom existovať, koexistovať, žiť. To najúžšie spoločenstvo, keď Ježiš hovorí, veď sa pozrieme na neho, keď Ježiš hovorí o spoločenstve, Ježiš hovorí o učenictve, tak hovorí o tých ľuďoch, ktorí išli za ním, ktorí s ním boli, ktorí s ním priamo žili s ktorými bol, ktorí, ktorí ráno sa s ním nezobudili na modlitby <laughs> treba a tak ďalej. Ja to teraz nechcem to negatívne z toho spomínať, ale, ale jednoducho on s nimi bol. To znamená, ty máš ľudí okolo seba, máš ľudí na skupinke, máš možno susedov, ktorí sú blízko teba. To sú tí najbližší tvoji. To je to spoločenstvo, s ktorými najúžšie máš spolužiť a, a koexistovať a, a, a rásť a vzájomne, vzájomnej symbióze. A môžeš s týmito ľuďmi žiť transparentne. Pretože ak máš nejakého suseda, tak on vidí čo? Vidí tvoje vstávanie, tvoje líhanie, to, že zaparkuješ auto, že ho odparkuješ, to, že uh, e, strihaš stromčeky alebo uh, práve sadíš na zahrade. To je to, to je to blízke. Alebo tí ľudia, ktorých tam pozveš do tej svojej domácnosti, tí to vidia. Čo nám mnohokrát bráni v tom, Eh, aby sme žili taký, taký transparentný život. Veľakrát je to práve strach z toho, že, že ľudia neodmietnú len tie naše zlyhania alebo nejaké pády, ale že odmietnú aj nás. A je to, je to mnohokrát tak, že, že uh, je to nie duchovné. A to znamená, že vy, ak sa aj dostanete s ľuďmi do takej situácie, že sa nechcú treba oddeliť od hriechu, alebo tak nie, e, Boží princíp je, preto Pán Boh nás učí odpúšťať mnohonásobne. Pretože Boží princíp je, že my potrebujeme, ak chceme ukázať Božiu lásku, znamená to, že každý človek, ktorému, potreb, ktorému takto pomáhame a treba sa nám otvorí, tak ten človek potrebuje vedieť, že to, čo my to, do čoho nás Boh poslal, je, že máme Božiu lásku k nemu, to znamená, jeho milujeme stále a to, čo odmietname, je to, čo odmieta aj Boh a to je len hriech a to je len to zlé. A preto nie, nie je to tak, nie je to dobré, keď vy na prvý pokus vidíte, že niekto má nejaké slabosti, ešte sa vám aj zverí a tak, a vy teraz uh, už od neho budete chodiť na 10 metrov. To nie, je, to, nie je, to nie je Boží spôsob. Toto Boh nikdy neurobil úplne opačne. Toto bol zaužívaný systém klérusu židovského, ktorý jednoducho toto konal a, a bolo to v príkonom rozpare, potom v príkonom rozpore bol Ježišov spôsob jednania, pretože Ježiš prišiel a dotkol sa cudzoložnice. To bolo niečo nemysliteľné jednoducho. To bolo úplne nemysliteľné pre tú dobu a v tom čase, pretože to bolo niečo hrozné. To lámalo všetky morálne tieto uh, statusy, ktoré boli nastavené. Jednoducho všetko to lámalo. Ale Ježiš povedal, títo ľudia potrebujú lekára. Pán Boh ich miluje a jasne od, oddeloval ten ich hriešný život od nich ako osob, od nich ako ľudí ja a ty potrebujeme sa naučiť tento, tento, spôsob, tento spôsob, inak nie sme schopní žiť v spoločenstve. Inak sa bude spoločenstvo stále len trieštiť a rozpadávať a nie, nie nabalovať a rásť a, bude, a nebude jednoducho, nie je možné, nie je možné. Pretože ja keď sa teraz tu postavím ja sa len pozriem na vás všetkých a jediné, čo na vás budem vidieť, sú vaše chyby, no tak tu už zajtra nebudem. Tak tu už zajtra nebudem. No len pre mňa to bude veľmi ťažké, lebo potom prídem do ďalšieho spoločenstva a pobudnem tam niekoľko týždňov, možno mesiacov, možno rok. No a potom sa rýchlo spracem preč, lebo zistím, že zase len všetci majú nejaké chyby. Lebo ja budem pozerať iba na tie chyby a na to, čo robia zle. Ale chcem ti povedať, a to najdôležitejšie, že Pán Boh taký nie je. Aleluja. Pán Boh taký nie je. A keď Pán Boh taký nie je, tak ani ja taký nebudem. Amen? Ani ja taký nebudem. Haleluja. Takže <clears throat> Boh nás dal do vzťahu plného spojenia s inými ľuďmi. A nežijeme nezávisle. Uh, ďalšia, ktorá je podstatná vec, je, že uh, v tom učenictve, keď privádzame ľudí a v tom spoločenstve, keď privádzame ľudí do dospelosti Kristovej, to znamená, že, že my sa nesmieme stať ich otrokmi. To je ďalší aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. E, a nie preto, aby si sa už vopred toho obával a báť sa. Je to úplne prirodzené. Ten človek, ako bude raz, a ty ho naozaj budeš vovádzať. Ak ho budeš vovádzať do spoločenstva s Bohom, vec, že nezostane závislý a odvisnutý na tebe pretože vieš si predstaviť, ja teraz také podobenstvo smiešne, to by sa aj scénka na to dala nakrútiť, na, na, urobiť, že, že jednoducho, ak sa na teba naviaže jeden človek, no tak ho, tak ho máš na jednom pleci, potom druhý na druhom pleci, no a už taký tretí, štvrtý, už sa ti podlomia nohy a padneš ešte aj ty. <laughs> to, ale to je len taký obraz. Ale, a, ale ty potrebuješ ľudí vnášať do závislosti od Boha. Haleluja! Závislosti od pána. To znamená, nebuď otrokom ľudí. Ak niekoho uvedieš do vzťahu s pánom, tak sa môžeš z toho tešiť potom. Už potom máš z toho iba radosť, lebo ty vidíš, ako ten človek žije vo vzťahu s pánom, teší sa zo vzťahu s pánom a teba, <laughs> tebe to plece uvoľnil. <laughs> tebe to plece uvoľnil. Aj keď to bolo významné, že si ho niesol alebo pomohol mu. Takže my nie sme otrokmi ľudí. A, a keď sme v skupinke, keď ste na skupinke, keď ste v spoločenstve takomto úzkom, čo je dôležité? Ak sa ti niekto zverí, ak ti niekto porozpráva svoj problém, dôležité je, ako ty budeš reagovať. A veľmi prakticky a jednoducho. Povie ti niekto, vieš, stalo sa mi, e, bol som bol som trebárs uh, uh, na bol som na, v obchode a stalo sa mi, že ja neviem, mne sa to taká vec raz stala, že ja som e, zobral, ja neviem, mrazenú rybu a, a boli tam dve tie ryby a jednoducho bola len jedna z jednej strany ten kód a tá predavačka odčítala a odčítala vlastne iba jednu, ale ja som mal dve. No a teraz čo? Vieš? A teraz čo mám s tým urobiť? A teraz vy na ňu vyskočíte. Ó, ty klamár, ty zlodej, ty hrozný tento. Nie. Ja mu poviem, počúvaj. Je to na tvojom prirodzene svedomí, ale Božie je a dobré je, aby ty si treba tú jednu rybu ďalšiu išiel aspoň zaplatiť, ak si už zedol. <laughs> ak si ju nezedol, tak ju môže aj vrátiť, ale ťažko, lebo oni nemôžeš vrátiť, lebo oni tam je dodržané, musí byť tie, to mrazenie kontinuálne. Tak ty nemôžeš, by si len zaplatiť mohol v podstate. Takže choď a snaž sa to napraviť tým, že to zaplatíš. No a, a ty ho len pozbudíš a povieš mu, to je, a nechávam to na tebe. A teraz nebudeš, one, nebudeš nad ním stále s Damakolovým mečom chodiť a čo. Už to je na jeho svedomí, na toho človeka. Ty si ho pozbudil a povedal mu, čo je najsprávnejšie, pokiaľ ho svedomie trápi. Lebo on ti to zrejme preto povedal, že ho svedomie trápi. No, takže, takže toto je vec. Toto je úplne jednoduchá praktická vec. Potom sa stane. Čo ja viem. E, nepriznal som nejaké príjmy v daňovom priznaní a teraz ten človek príde za tebou, otvorí sa ti. No. A teraz čo, ako to riešiť? No tak pozri sa, máš možnosť podať opravné daňové priznanie. Choď, naprav to. A môžeš ho povzbudiť v tom. A, a on môže ísť a napraviť to. To znamená, toto je nejaké povzbudenie. Uh, ak si niekomu ublížil, príde a povie ti, ja som strašne sa pohádal s mojou mamou tak mi povedz, prečo ste sa pohádali a tak ďalej. Porozprávajte sa. A teraz nie, že ty na ňo vyrukneš a povieš, no tak ty už ideš rovno do zatratenia. A ty budeš mať krátky život, pretože Božie prikázanie jediné so zaslúbením je, ak si nectíš svoju matku a svojho otca, tak jednoducho e, tvoje dni budú skrátené. Tvoje dni budú skrátené. Konec. A choď, choď už preč. Daj mi pokoj, už mi na mňa s takýmto nechoď. Ale toto nie je Božie jednanie. Toto nie je Božie jednanie ty s týmto človekom jednaj úplne normálne a prirodzene. On sa ti otvoril, on otvoril svoju citlivú stránku, niečo, čo ho trápi, niečo, čo ho bolí a ty mu po, môžeš mu poradiť, na čom ste sa povedali a tak ďalej. A čo keby si ty skúsil spraviť nejaký ústretový krok? Viete, koľko ústretových krokov robí Pán Boh voči nám? Viete, koľko On robí ústretových, koľko On spraví tých prvých krokov k nám? A veľakrát, ja som, ja som toto vnúknutie dostal už krát v živote. Keď si aj akokoľvek myslíš, že máš pravdu, aj akokoľvek si myslíš, že máš pravdu, ty nečakaj, že tá druhá strana, s ktorou sa teraz pohádaš alebo máš zlé vzťahy, že ona príde a ospravedlní sa ti prvá. Ale skús urobiť to, a ja som, a veľmi bo, takú božiu formulku mi pán Boh dal do srdca raz, a skús, skús robiť to, že v tom spore, alebo v tej hádke, v tom probléme, ty príď a povedz, povedz jednu jednoduchú vec. Prepáč, to, čo som ja v tomto spôsobil zlé, za to sa ti ospravedlňujem. A nezačni hneď s tým, a ty si spravil to, a ty si spravil hento, a ty si spravil toto, a ty si spravil to 10 krát toľko zlého ako ja. Nie. Keby to bolo tak, že z toho zlého je len tisícina tvoja, tak ty sa poď ospravedlniť za tú tvoju tisícinu. A tých ďalších 999 tisícín, ktoré spôsobil ten človek, nechaj na neho. To nechaj na neho. A je to veľmi zložité. Ale toto je, toto, toto, neviem ako ja osobne, ako to vy vnímate, ale Boh mi toto, toto vnúknutie už dal viackrát aj v rôznych sporoch a situáciách, kedy, kedy sa dlho možno ťahali a dlho som cez ne bojoval a potom mi Boh povedal, to inak nepohneš len tak, že za tú možno fakt maličku čiastku, ktorú si ty v tom spôsobil. Choď a ty sa ospravedl. A choď a buď ty ten prvý. A toto je Boží spôsob. To, tu sa lady pohnú. Tu sa lady pohnú, keď chcete námed na ladoborec na skupinke, ale to ladoborec je niečo iné. <laughs> takže tu sa lady pohnú. Takže ako by sme mal, nemali reagovať, ako by sme mali reagovať. To som všetko už povedal. No a to, s čím prichádzame Chceme mať, a to nás Božie slovo učí, plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Viete, jedna, jedna vec je fantastická. My, Boží ľud, a to sme dneska možno, neviem, keď sme sa modlili, tak mi to Pán Boh dal na srdce. Radujte, keď sa radujeme, radosť pánova je našou silou. Radosť pánova je tvojou silou. Ty sa môžeš ustavične radovať. Neprestajne sa môžeš radovať, lebo toľko veľa ti dobrého Bohu robil, že, toho, že fakt e, my je kresťania, e, no, pre mňa je to trošku nepochopiteľné, lebo prirodzene, viete, kedy sa prestane kresťan radovať? Iba vtedy, keď svoj pohľad e, oprie iba na to zlé. To znamená, nie je, to vôbec nie je o tom, že o, o toto, ja neviem, ja som taký kresťan, ja stále mám len nejaké útrapy a ja som taký strápený. A to je len preto, že ten človek hladí len na svoje problémy. A stačí pozrieť tam, a Božie slovo nás učí o tom, Božie slovo o tom dáva nápravu, ty sa pozri na Ježiša Krista. Stačí otočiť svoj pohľad, zdvihnúť ho zo zeme na hore. To je zase obrazne. Obrazne. To znamená, keď, ho, keď zdvihneš svoj pohľad, zrazu sa vie, že sa môžeš tešiť ja sa môžem tešiť. Ja sa môžem stále tešiť, ja sa môžem stále radovať. A, zrazu, a potom, keď upriem, ale to neznamená, že nemáme, si šímať, nemáme riešiť problémy, lebo zase to je druhá, druhý extrém. A, ale jednoducho, ak sa pozriem na Ježiša, ak sa pozriem na veľvodcu viery, tak sa môžem tešiť. Ja sa môžem radovať. Ja sa môžem neskutočne ra- radovať. Ale Pán Boh nás učí, aby sme mali súcit takú empatiu voči ľuďom. To znamená, že keď, keď je napísané radujte sa, radujte, plačte s plačúcimi, tým sa myslí, majte empatiu. A to neznamená, že ja keď prídem, tak, tak poviem príklad, Atka mi povie nejaký problém, že nevedia niečo vyriešiť a tak ďalej a tak ďalej. A teraz moja reakcia na to bude, hi, ha, ha, ha, ja sa tak teším z tvojho problému. Nie, nie. <laughs> a to, toto nie je, <laughs> toto, toto nie je, akože, toto nie je správna reakcia. To znamená, ona má problém, ona momentálne, keďže, keďže je to vážna vec, musí mať na to aj pohľad, lebo zase nemôžeme ja len hneď povedať, ja teraz dvihni rýchlo pohľad a, a, a tak ďalej. Ale ja potrebujem mať s ňou súcit. Musím troška jej pomôcť, musím s ňou kvázi plakať chvíľu, a, a mať ten súcit, vžiť sa do tej situácie a rozmýšľať nad tým, ako to riešiť a, a, a Božím spôsobom ju uviezť do toho, aby zdvihla ten svoj pohľad na Ježiša Krista a ten problém mohla prekonať. A toto je, toto je Boží spôsob. Toto je Boží spôsob. Alebo ona príde za mňou. To je ako teraz, to môže byť recipročné. Jednoducho, jednoducho e, takýmto spôsobom takýmto spôsobom nás Boh uvádza do spoločenstva. Súcit, empatia. Modlitba k Duchu Svetému. Uh, môžeme sa modliť a zápasiť. To znamená, že ak ten človek nám niečo povie, otvorí sa na tej skupinke, modlíme sa a zápasme. Spolu s ním. A dneska Cyril, a to aj pominule, keď otvoril ten problém dávnyho, ala dávnyho a vieme, koľko on slúžil v našom strede, to nie je preto, že mu chceme teraz odplácať za to, že som slúžil, ale preto, že sme s ním získali vzťah. Aj keď ten vzťah je takýto, akože tiež taký troška vzdialený, ale bol tu medzi nami prišiel tu, bol tu s nami, zdieľal s nami e, čas a, a situácie. Môžeme sa za nich modliť, že, že, za tú jeho ženu teda. To znamená, je tam situácia, kedy treba zdieľať, treba sa modliť a prosiť Ducha Svetého, volať po jeho moci, po jeho dotyku. A za tretie, nechaj sa použiť Bohom. Ty sa nechaj použiť Bohom. Ty sa nechaj použiť Bohom. Nie len, o, vy všetci sa dajte použiť Bohom, aby mne bolo vyslúžené. Ale a ja sa chcem dať použiť Bohom. A ja sa chcem dať použiť Bohom a tí najbližší ľudia, ktorí sú pri mne, či na tej skupinke, či, či kdekoľvek, a tých, ktorí ti najviac, najskôr boh, boh zveril, skús im pomôcť a, a slúžiť. Viete, niekedy človek eh, vstúpi do situácií, kedy chce pomôcť a zrazu zistí, že je to veľmi zložité. A to sú, to sú situácie, kedy sa, si myslíte, že sa v tom utopíte. Ale na to máme Boha. Na to máme pána. Mne sa to už viackrát stalo. Niekomu som myslel, že ten ma poprosil o nejakú maličkú pomoc, ale keď som tomu človeku pomohol maličkou pomocou, zrazu som zistil, že to je čierna diera. Že tam je jednoducho problém veľký a, a keď som ho začal rozbalovať celý, tak som zistil, že to je také klopko, že, že som zistil, že jednoducho ja to nedokážem. Ja to nedokážem. A vtedy je miesto, kedy môžeš slúžiť tým, že Bože, príď do tejto situácie. Ja to nedokážem. Ja nemám toľko síl. A o to viac bude oslávený potom pán, ako keď vy niekomu pomôžete, že vám povie, že on, on potrebuje 50 eur a potom vy zrazu zistíte, že ten človek potrebuje 100 tisíc eur a nie 50. No to som povedal ako na srandu v takom hodnotovom vyjadrení. Ako v porovnaní toho veľkosti toho problému, na porovnanie, tak jednoducho, jednoducho vtedy sa ukazuje Božia moc. Vtedy sa ukazuje to, že Pán je mocný. Vtedy sa ukazuje to, že keď k nemu voláme a, a, a úprimne voláme a jemu to posúvame, tak Pán Boh prichádza a rieši. A preto ja chcem aj teraz, poďme, modlíme sa za, za základné veci. A pán Boh ti dáva cez spoločenstvo ochranu. Haleluja. Môžeme povedať haleluja, amen? Amen. Pán Boh dáva ochranu. Pán Boh ti dáva cez spoločenstvo uh, Pán Boh ti dáva cez spoločenstvo symbiózu, dáva ti spolužitie, súžitie a vzájomnú pomoc. A Pán Boh ti dáva výchovu. Ja som na nespomínal, že Pán Boh chodí a orezáva. A neviem, to, tých veršov je množstvo, to som aj povedal. To, to by sme mo- hodinu tu mohli verše hovoriť, alebo teda podobenstva. Pán Boh chce vychovávať. On, on ťa švihá a vychováva práve preto, aj keď to niekedy bolí tá výchova, lebo chce, aby ste ma niečo bolo. Chce, aby si dospel do dospelosti Kristovej. Chce, aby som ja dospel. Takže dáva ochranu, výchovu a súžitie, spolužitie, vzájomnú, vzájomnú pomoc, symbiózu. symbiózu. Takže poďme, môžeme sa modliť a povedzme Bohu úprimne, Pane, ja chcem žiť v spoločenstve. Ja chcem byť živou súčasťou tohto spoločenstva. Chcem byť si živou súčasťou. Ja chcem slúžiť. Chcem byť nielen ten tým, ktorý je len jemu slúžené, ale ja chcem slúžiť. Haleluja. Ja chcem slúžiť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, za tento čas. Ďakujeme Ti za to, že si nás sadil do tohto spoločenstva a ďakujeme Ti za to, že nám dávaš aj tento čas, aby sme si uvedomili hodnotu spoločenstva, Pane za to, že Ty si nás stvoril, aj za to Ti <laughs> ďakujeme, že si nás stvoril ako spoločenské bytosti, Pane, že sme sociálne bytosti, Pane, že nie sme stvorení preto, aby sme, aby sme žili úplne sami a oddelení, ale že sme stvorení na to, aby sme žili vo väzbách, v, vo vzťahoch, Pane. Ja Ti ďakujem za každého jedného v tomto zbore. Ďakujem Ti za skupinky, ktoré sú v tomto zbore, Pane Ježišu. Ďakujem Ti za ne, Pane. Ďakujem Ti za to, že si nás sadil, Pane, do takéhoto spoločenstva a že sa môžeme vzájomne pozbudzovať, napomínať, Pane, že, že nám poskytuješ cez toto spoločenstvo ochranu, že nám poskytuješ, uh, že nám poskytuješ výchovu, Pane, a že nám poskytuješ aj uh, také súžitie a vzájomnú pomoc. Pani, za to ti všetko ďakujeme a vyvyšujeme ťa tento čas. Oče, daj, aby sme boli tými, ktorí si toto dokážeme uvedomiť, túto hodnotu, aby sme si dokázali dokázali, Pane, naozaj túto hodnotu aj nielen uvedomiť, ale aj žiť vo svojich životoch, Pane. Hodnotu spoločenstva, hodnotu spoločenstva, byť živými súčasťami tohto spoločenstva. Pane, ja ti za to ďakujem a chválim ťa. Ďakujem ti a chválim ťa, Ježíš. Nech je vyvýšené tvoje meno, Pane. Amen. Amen. Ďakujem Bohu. Hmm. Môžeme povedať amen všetci na tú kázeň, ľubo. Ďakujem veľmi pekne. Amen. Veľmi zdravá. Haleluja. Poďme ešte sa modliť za to, lebo ty a ja tvoríme spoločenstvo a Ľubo hovoril o tom, že ja vám poviem jednu myšlienku na záver. Spoločenstvo je tak ťažko budovať a tak ľahko rozbiť. My sme boli, teraz sme riešili v cirkvi jednu situáciu, tak ľahko je, budu, tak ľahko je porozbíjať všetko. Tak ľahko. A Pavol nás vyzýva, aby sme mali pokoru, trpezlivosť, aby sme Poďme sa modliť za seba teraz. Pane, aby ja som mal... Uh, moje pravda, viete často, moja pravda po mojom bude hotová a všetci... Eh, hej, ale pane, pomôž mi, aby som zomieral. Aby som, samozrejme, niektorá pravda musí byť pravdou, ktorá sa nedá súvniť z niektorých vecí, ale v spoločenstve, keď žijeme na skupinkách a v zbore, chcem vás ešte pozvať do jednej modlitby. Pane Ježišu, pomôž mi, aby som bol článkom, ktorý spojuje článkom, ktorý odpúšťa, článkom, ktorý vidí toho druhého, článkom, ktorý vidí viac toho druhého ako seba. Minule som spomenul jeden príklad. Hej, modlíme sa za ľudí, zabudneme na niek- niekoho. Má dve možnosti. Buď bude sa priečiť, búriť a, a šomrať po celom zbore, bo povie, pane, stalo sa to, zabudli na mňa, ti ďakujem, že ty vidíš moju potrebu a mi, mi pomôžeš. Hej? To je rozdiel. Toto je rozdiel. Páne, my sa modlíme za naše srdcia, naše postoje. My ti chceme vyjadriť vďaku za slovo, ktoré nás buduje, ktoré si priniesol pre církev dnešné ráno. A ja sa modlím za svoje srdce, za srdce každého z nás, Pane Žišu, aby sme mali srdce, ktoré dokáže odpúšťať, srdce, ktoré dokáže milovať, srdce, ktoré dokáže vidieť toho druhého. Pane, Chceme budovať spoločenstvo, nie sme tu, aby sme borili, sme tu, aby sme budovali, Pane Ježišu. A ja ti tak chcem poďakovať za to, že nám pomáhaš, Pane, že nás aj dávaš do tých situácií a niekedy aj ťažších situácií, aby sme sa učili milovať, aby sme sa učili žiť, aby sme sa učili odpúšťať, aby sme učili sa mať eh, jeden eh, toho druhého za vyššieho od seba. Pane, ja sa tak modlím, aby i tento zbor bol zborom, ktorý je milujúcim, zborom, kde je Božia láska, zborom, kde eh, a pod, prosím ťa, pomôž nám, Pane, kde učíme, Pane, ako žiť a učíme sa riešiť problémy. Učíme sa žiť spolu navzájom. Pane, ja ťa tak prosím za svoj život, za celé vedenie zboru, za všetkých vedúcich, za všetkých nás. A ja ti chcem vyjadriť vďaku, Pane Ježišu, za to, že si dobrý a milujúci Boh, že stále nás miluješ a vychovávaš, Pane Ježišu. Amen. Amen. Amen. Ľubo, ďakujem veľmi pekne. Nech ťa Boh požehna. Amen. Halelujá. ja poprosím Rastia teraz o jeden oznam a potom ešte mám ja niekoho.